lau da eta mila modu. Ahotxetik irratira. Euskadi irratian, berrogei urtean, kazetari lanak izatuen bilakaeraren testigantzan. Euskadi irratiak lau hamarkada edo berrogei urte baina gehiago bete dituen honetan, proiektu honetako jardun bezala hartu dugu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 bueno, placer bat etxera bultatzea. Etxea, zure etxean. Hori da, <laughs> <laughs> eta berriz ere zuekin egotea. Lehenengo galdera denei berdina egiten diegu. Noiz jakin zenuen ederak izenun kazetari nahi zenuela izan, nun egin zenituen kazetaritzako ikasketak, noiz hasi zinen Euskadi irratian eta ordutik gaur arte ba zein lanetan ibilizaren hemen irratian. Mm, vale, atzeko zaurrera hasiko naiz edo bai. erditik aurrera. Hasi nintzen bekadun gisa laurogeita ko urtarrilaren batean jaiegunarekin eta or, urte eta erdi egin dituen. Eh, lehenengo sei hilabeteak programetan, asteburutan, eta gero urtebete albistegietan astean zehar, astelenetik e, eh, ostiralera. Eta gero oraia, hortik eh, lanean jarraitu nuen. Ikasi, e, lehioan ikasi nuen, Euskal Herriko Unibertsitatean, laurogeita, bu, bu, bu, galdera, una, ah, esango nuke laurogeita amairuan hasitako promozioa garela, laurogeita masaian, e, plan, berriko, jazuk ezagutu ez duzun plan berri horretako lehenengo belaunaldikoa garagu Gure plan zarrekoak. ah, zu, zuen zarra. plan berria. Gu, gu izan ginen, e, urte urtera etorri zen lehenengo vale, ikasturtea. Eta noiz jakin nuen, ez dakit esaten, hori nire buruari galdetu diotasko askotan, badakin nire gurasoen lagun batzuen alabak esan zuela kazetaritzea e, eh, ikasen zuela, eta uste dut hortik zetorki dala, baina beti zalantzak izan ditut bukaera bukaera arte eta gaur egun ere bai zuzenbidea eta kazetaritzaren artean. Orduan biak neuzkan orso parez pare eta kazetaritzak irabazi zuen. Ba, oso ondo, urrengo galdera berriz, bueno, e, hogeita urte baino gehiago hemen Euskadi irratean, azkar esaten da. hai? e, urte guzti hauetan, e, orain ditugu lan egiteko tresna eta baliabideak egingo zuten aldaketa izango zuten bilakaera. Karagarria. Bari, eleroko parekatuta ze bilakaera izan duten gaur egungo lan tresnek, eta zein esango zenuke izan dela aldaketari nabarmenena. Internet, zalantzari gabe. pensaguaz guaz egin jenean interneta bazegoen, baina, baina etzegoen. Bazegoen, baina bazegoen toki berezi batean, e, teletipoak teletipo bidez iristen ziren, makina zarbatan hori askok ere esango zizuten. Handik egin, genuen salto, e, ordenagailu sistema e, bateratu batera, e, sartu alizateko leku desberdinetatik, e, lehen ordenagailuan zure antzegoen, abakarri zurean zegoen, Uh, oso, oso diferente, e, telefonoak bilatu, kontaktuak egin, azkartasuna, konexioa bera lankideekin, orain WhatsApp bidez hitz egiten dugu, ez bakarri lankideekin, baita ere gobidatuekin, e, gestioak WhatsAppa dira e, gaur egungo laguntzaile ezinbestekoak, orduan ez genuen ezer, orduan e, telefono hartu eta astendu bartzen goizeko seitan. Gonbidatu bat nahi bazenuen, entrevista bat nahi bazenuen goizeko zortzietarako, etxeetara deitzen hasi bartzen ordu horretan. So, pentsazazu, produkzio egiterako orduan, zer, zer nolako zailtasuna, eta klaro, horrek esan nahi du, ze purrustadak eta zer antzun jasotzen genituen <laughs> lehen urte, urte arietan. Eta ni bilen batez ere, hor, eh, aurreko galderan ere esaten zuen zertaz, aritu zara, bueno, hasi nintzen kaleko, kako txartean, eh, kaleko kazetari bezala, prensa aurrekotara joan az, erreportajeak egiten, hortan eman dut kasik ibiluide osoa, lehen da bizi donostian, gero gazteizen bost urtez, gero berriz donostia, gero gazteiz, zola ibili naiz, beste hiriburuetan ere bai, eh? E, eta azken urteetan, e, aritu naiz, nabil, e, faktori albistegian goizeko produkzioa, e, aurkez ble lanetan inaki ez dagoenean eta maite ez ere bai, eta kaleko gauzak egiten, arraportaiak, unidade mobilak, e, vale. prensarokak jaez. Oso horti da hurreko galdera itzutzen ere faktoria albistegiak esango genuke? irratiko lan guztiek batean egiten dituela. Zedaka, albiztegien azkartasun hori, hmm? eta programen edo saien produkzioa une berean, izaten da, bai. eh, biak eskutik helduta. Bazkartasuneko produkzio horrek e, eh, bilakerarik izan du azken urteetan zuzatu bai. zarenetik, bai. Eh, bai informazioa biltzeko, iturriak bilatzeko... Lehen esaten izunaren arira, informazioa bilatzeko dauzkagu lehen ez genituen tresnasko, interneta, telebistakateak, eh, sare sozialak, Instagram, e, Twitter, Telegram, e, WhatsApp, hori guztiak egunero erabiltzen ditugu. Pensa, zu persona bati zerbaiti buruzko reakzioa askatu nahi badiozu, lehen esaten izun, telefonoak e, astintzen genituen, deitzen genuen, kasu askotan ez genuen telefono, e, sakeleko telefonorik, beraz, etxeetara deitu behar genuen. Orain, e, kasu askotan, mobilak balin baditugu, zuzenean mobilera nire estrategia behintzat, mezu bat jartzea da. Eta ordu batetik aurrera segun eta ze konfidantza daukazun persona horrekin deitu, bestela bestela ezin da beraz azkartasuna izan da eta aldaketa ikaragarria produkzioa egiteko hori tasunari begira epe luzeragokoetan ere gauzak aldatu dira, sistema berdina da, legia tresna berdinak erabiltzen ditugu, baina bueno, e, ez da gindola esan, e, mehatza handiagoa da, <laughs> mehategia handiagoa da. Orduan, e, nun bilatu, e, errexago duzu guk dauzkagun e, zailtasunekin jakina. Hezkuntzak jartzen duen hori, e, bueno, mm, daukagun baliabideekin moldatu behar dugu, baina bueno, egia da orain eh, atzerrian dagoen euskal herritar bat erresago aurkitzen duzula, ba, beste baliabide hauei esker. Eta grabadora bera, e, orain ekarri duzu hau da gurearen oso oso antzekoa, e, honek zaukiko du. Kiloterdi bi kiloko bai, bai. pixua, bueno, pensa, honen laukoitza boskoitza genuen, gainean eraman behar genuen, horrekin lan egita oso zaila zen, oitzen ginen, telefonoak ere bagen ito telefono, telefonoa, beketziren e, telefono azkarrak, ez genuen hemen informazioa, beraz, e, lan egiteko modua e, oso, oso desberdina da, eta guk e, kronika bat kaletik egin behar bagenuen, nik egia esan kabinak ez ditut ezagutu, ezagutu ditut, baina ez ditut erabili, sakelekoekin hasi nintzen, kasik, guk e, grabadoran genuena, telefonora bolkatzeko, e, etzegoen sistemarik, beraz, grabadoran play eman, entzuntzedin altabozarekin eta horrela jarri. Etzegoen beste, beste modurik. <laughs> E, oso, e, <laughs> nola esan, oso sistema zarkito baina funtzionatzen zuen. Bai, hori da, orden, eta gaur berriz, kuantuma. Gaur kuantuma, kuantuma bakarrik ez, IPA ere askotan erabiltzen dugu, orain sistema berria daukagu, HQ reporterra, e, asko dira, ni asko lazarrekoa naiz, askotan esan dut, bumerra naizela horretan ere bai, orduan, mm, jakina, telefono bidezko kronikarik ez nuke erabiliko, baina, baina batzuetan uste dut e, sistema horietara jotzak ez duela beti bermatzen kalidadea. Eta batzuetan, mezua gehiago zaindu behar dugula eta ez horren beste tresneriaz denbora asko galtzen dugu eta ez daukagu segundu bat berare galtzerik, eh? Vale. Pixka bat aurrera atozu galdera hontan, eta laugarren galdera zen ere horre buruz da Euskadi Erratiak zerbait, oso Euskadi Erratiak zerbaitek berezi egiten bali badu izkuntza da, mm Euskerak egiten du berezi irrati hau, Baina askotan oraindik ere hizkuntza oztopo bat izaten da, gai batzu jorratzeko euskal Iztunak topatzea zaila izaten dela diote. Zuek, e, bueno, horri biltzen zaire, mundu guztian zehar bilatzen, e, ba, e, uste baino gutxiago, eh? Bai. Uste baino gutxiago. Horrek urte hauetan izan du bilakaerarik? Bai, bai. iztun gehiago gara, e, profesional gehiago dira, eta uste dut bestalde batetik ere, e, lotxa gainditu dugula. Ze oraindik orain badago jendea esaten dizuna, baina nire euskera, zure euskera badaukagio, <laughs> ba, badakigun hon daude langa, baina esan nahi dut, badago jende asko ez duena bere euskararekin sinisten. Eta, eta komunikatzeko gauza hori, lehen Euskaldun zar asko eta askorekin gertatzen zen. egiten jakinduria zirten, prestakuntza zuten, baina profesionalki ez zeudenez garatuta, ez zutenez euskaraz ikasi, euren eh, arloan, euren esparuan, ez ziren hausartzen. Hori aldatzen ari da. E, naiz eta beste hizkuntza batean ikasi, badago prestakuntza eta badago prestutasuna baita ere. Hori nik uste dut badela sare sozialen parte bat. E, bere jakinduria edo bere ibilbidea profesionala asko dira saretan partekatzen dutena eta horrek ere ematen digu guri erraztasuna hitz egiteko, baina bai asko aldatu da. Ikaragarri aldatu da. Bai, bai, bai. bai. Eta gaur horretan munduan edo zein puntetan bai bai, bai, bai, bai, e, bai, bai, astonetako kontua lurrikara izan da miamarren, eta lurri, e, miamarren ez, baina bankoken zegoen euskal e, herritar bat elkarzketatu dute okerrezbanako amara unasarekoek, e, eh, saiokoek, beraz, topatzen ditugu albiste dagoen tokian, dudarik ez euki, Euskaldun bat gertu, dabilela beti. Orduan, e, izan gauza oso espezializatuetan, izan neurologoetan, badago jende asko, eta badago zoritxarrez jendako asko gure e, eh, erretik kanpo, ikasten eta prestakuntza lanetan, beraz, aurkitzen ditugu bai, aurkitzen dira. Ez da lan erraza, Baina, bueno, bilaketa lan hori ere eh, ona izaten da, eta, eta goxoare bai. Bale, ba, bino, hau izia pixka bat e, e, lau puntu ite izio galdera kazetari, eta azkeneko izaten da, bueno, jauzun hartzeko galdera edo borobiltzeko galdera. E, kazetari lanak nolako bilakera izan duen ikusi dugu, bilakera horrek kazetari lanak erraztu egin du lausotu eraldatu lankarga gehiago eman zu nola esango zenuke, zer egin du bilakaerak? profesioa zorokorrean, ez gurean bakarrik, ez euskaderatian bakarrik, orokorrean. Uste dut, badagoela eh, arrisku puntu batean, eh, kazetari edo sasi kazetari direnak sartu direlako profesioan, eta hori kongresoan eh, kongresuan ikustea besterik ez dago, bueno, ba, ideologiak jakin batzuetako, eta batzuetan kazetaritza ikasitako batzuek erabiltzen dituztela gure bitartekoak, kazetaritza ez den zerbait egiteko. Rigorea galtzen ari da, eta horrek asko kezkatzen hau, gure etxean eta gure etxetik kanpo, e, zerbitzu publikoa garagu, horrek gainera ematen digun nola eh, ardura plus bat, ez dugu sekula aztu behar noretzako eta e, norengatik ari garen lanean, izkuntzarenak pixu ikaragarria du, eta horre badago zer aztertua, zer ausnartua, zer nolako Euskara erabiltzen ari garen, eta zer nolako ate ireki zaien Euskara ez diren bestelako hizkuntzei. Ezen gara gure burbujan bizi, gure burbujan bizi hori da nire iritzia, baina hortik egin diren gauza batzuetara ere kontu handi zibili behar dugu. Eta... Em, nora goazen, Pixka bat izango lezake. Bai, ea, bueno, horrek zer ekarri duen, hori ze... Ekarri du, eh, lehio asko ireki direla, baina lehio horiek ez dira zertan beti onak izan behar, orduan, esaten dizuna kontu ondiz ibile behar dugun nora goazen, eta, eta zer lan egin nahi dugun, eta, eta zer nahi diegun gure e, entzulei e, azken batean, mundua ikusteko modu bat erakusten du Euskadi eta horrekin ardura haundiarekin lan egin behar dugu. Guk esan dakoa e, eh, sinesten dute, guk esaten duguna egia delako. Baina guk esaten dugun hori egia dela eh, bermatu behar dugu. Badaukagu iturriak kontrastatea e, eh, fidagarritasuna hori nertzako kazetaritza lanaren zutabeak dira eta ezin da inoiz galdu galtzen diren egunean egunean nibanoa. Laua marka da eta mila modu ahotsetik irratira. Euskadi irratian, berrogei urtean, kazetari lanak izatuen bilakaeraren testigantzak.